Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ndugu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuvaa pete, na wengi katika vijana, katika wanaume, kila mtu utaka kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jinsi ya kuvaa pete. La darsa ya leo tutaangalia aina ya pete ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliivaa hasatan katika macho yake ambao kwa kiarabu unaita fasuhu fa, fasuhu ambao ni fas ni hii sehemu ambapo sijui kama inaonekana hapo ya kwamba hii macho yake mkiona ni kama iko na ina jiwe na hili liko liko plain katika hadithi ya anas bin malik Um, Anas bin Malik asema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam takhadha khataman min fidda wa fassuhu minhu, na mawe yake hiyo nini yake minhu, kutokana na fedha. Na katika hadithi nyingine ni ya kwamba nini, wafassuhu habashi, ni ya kwamba imetengezwa na jiwe la Kihabasha, kuonesha kwamba ukiambua ukiwa utachukua pete ambayo ni plain ikiwa hivyo au yule ambayo fasu yake au macho yake ni ya jiwe na ni haramu bi jumhuri ya ulama ya kwamba fasuhu iwe katika nini iwe ya dhahabu lakini ikiwa na jiwe ambayo ni precious stone yoyote fa imekubaliwa kisheria la pili ambayo mayatalak na fasa ambayo mtume alaihi salatu wassalam alikuwa inasemekana katika hadithi hiyo ya anas ya kwamba kana yali batni kafihi kafihi ilikuwa inaiegemea undani wa nini wa kiganja chake ya kwamba fasu sisi wengi tukiivaa huwa katika hali kama hii imefesi nini mbele mtume alipokuwa akivaa katika kidole kidogo anasema ilikuwa inaielekea nini inaelekea karibu na undani wa kiganja chake nafikiria tutakomea hapo kwa leo na tutazungumzia ahkam zingine za pete